شریک دانانا بو رب العالمینی نكاد هيتنا وی درسي دا این ده كاد کامروف نابد چجارا حکم خو مروی خلافت لانی مروی چه بو مشکلک بو مروی هاد هر شتکی هبید نابد حکم خوب بیا لانی ایکی که مخالف بتا او حكم داتو او فتوى داتو او قرار داتو وقت حكم ما بيناته ويدات كات ما حكمت وي مشکل داد داد، فتوى وي مشکل داد داد، قرار مشکل داد داد، او تا بوتا چيبي هكا اخفناوي وحكموي مخالف قرآن و سنت یعنی یعنی نابد تو حكمه خو ببالادي ايكي تبزاني اوه حكميت كتب چه تشتهي كمخالف قرآن و سنته بقانونك كمخالف قرآن و سنته و اوه همو شتكي بد يعني یعنی ما زند تو ايكلي كفتن تو حكمه خو باوره تو ايكي ونيا وشار كر تو حكم خو باوره ايكي ظلم تكر تو حكم خو باوره و همو شتكي چون چونك رب العالمين چد بجید وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله بجد هر جتكي هنگو خلاف داشته چه هنگ تیدا لیک افتن و تا مشکلات تیدا هبو تنظانی حکم وی چیه تنظانی فتوات تیدا چیه تنظانی حکم یا حلال یا یا حرامه یا درست یا درست نیه هر ایک الوانه بود تیدا حکم بفلالی که وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله یعنی یعنی بس امهو تنجهين یعنی یعنی تا مشكلك هبو هيك عردتا التوردت بو ایکی خالتی و تعدایی تکر و ظلم تکر خانی تل تورگرد عرده تل تورگرد سیاره تل تورگرد مال تل تبر هر شتکی و بید بجی بس اویتی به محکمه خو حکم خوب بملالی خده و پیغمبر صلی الله علیه وسلم و شریعت رب العالمین نه هموش تکی ده و ما اختلفتم فیه می شیین فحکمه الى الله رب العالمین هموش تکی ده تبیم وگره تبابو که بولال رب العالمین به هنده دوینی هندک مروفا غلوات به مسئله داکری. و رخکی و تعدادی دکرن و کیش چه تعدادی دکرن تقصیری تعدادی دکرن ببینی مروفه که بیش اوه اوه نوکه حکمیت کن مازنده بسرمانا و اوجت مخالف قرآن و سنت اوه همو طاغوتن و اوه نبید سر حکمی بمینن و تی همو بین الادان و چی شکت دانیه و نیا او کسی حکمکی بکد قانونکی داند قانونکی دیب چید که مخالف بید به قرآن و سنت چی شکت دانیه اوه حکم مازنه و کبائرها و هکا شورا خو حلال کرد هکا بیشت اف قانونه و مخالف شریعت اول شریعتی چطره و چوش کدانیه و کفر و چونه در دینی ده بس اما نبس اول شریعتی السرم واجب کریه که تو چه بکی؟ تو حکم خو ببي و پیغمبری صلی الله علیه و سلم. حکم خو نبی لالی وی کسی او بتا قرار کدت و فتوه کدت و حکم کد که مخالف قرآن و سنت بینه هموش تگیده وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله دبيني هاد بي كسي او تدبيني يدبيجت والله فحاكمه تبيا بين خاره و نابي چونكي حكمي بغير ما انزل الله كان حكمي بيشتنا كان به خود اینا خاره هر اف مروفه دبيني و نيار دينا خوش چید کرد و چو سببش نینه چه عادلش وقت در دینه خود كات قد بیشه بتبار دینه خود چید که ما نوشتی به حکم دینش به افلالی فحكمه إلى الله إذا يباف للي رب العالمين إذا يباف للي بيغنبري صلى الله عليه وسلم سنة بيغنبري صلى الله عليه وسلم تبو في دي أولا بو يعني ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافر حاكم الدنيا بسلمان همادي كافر كد يعني وبشتنجي چه چه أونا كد أبخو حكم شريعتنا كد وأبخو دي شريعتنا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله یعنی یعنی هر شتكهم ليه كفتن ونقول نزاني حكمه ويشي همي تبي حكمه بنف لذلك همي بحكمه بنف لذي رب العالميني أو كسي رابط وی حاکمی کافر كات اوه بسرمان و حکمی نکت وحكمي و حکمی نکت بقرآن و سنتی بشت اوه کافره او تیبیا بشتینگه خوش کافر کرد وقت شریعتی گوتی یا ردینا خو برده و چه عذر نبن و چه نکد ردینا خو برده وقت شریعتی گوتی او كتشا كوريتا او جركت كريت بيا جركك شرعي بيت هتانو كنوت يا كتشا خوافا چي جركتوت که هر كهر فير اصلاً اصلا فير که شرعی نكري او جركك بي شرعی بلكي باب يد بود كريت بلكي داك یا بود كريت هفش فحكمه الى الله بر هنده هم نابتو که حکم كحكم كرن شریعتی بس عايده که بس عايده رئيسه بس عايده ولی امره بس عايده وابه کار دستیده نه همو کسکی و همو شولکه تبي حكمه بين فلالي حكمه بين فلالي رب العالمين إن الحكم إلا لله حكم حموش تكي يا رب العالمين يا يا خديه ويا سنة بيعنبر صلى الله عليه وآله وسلم شو جرى چو جرا خلي لا دين دهی نابید داش تبي جن والله و تبي آه، حكم اب آه، تبي بتكن أبي رب العالمين إنه قرآن وسنة يا صلى الله عليه وسلم ومن داش تديها وين نفسه مش بدنا نعم بدي دي لي أخوشين نه جایش وی کی مز بشم الله فلان کس طاغوت ابو طاغوت والله حکمیناک تو قرآن و سنته و از خوش یه کم قرآن و سنته از خوش شریعتی چنش تگوت یمن از یه گوت یمن نابید حرام جنومر تیک هل ببن و از چم تیک هل ببن بو الله با عادت ما با ما، با عالم نما من کرد فحكمه الى الله حكم فيش تبقى بتشاف لديك تبقى بین أفلاد رب العالمين بین بين قرآن و سنته. هنگی هکم من گوته اوی کسی اوی ده سلا ده سیده والله و طاغوتا یه حکمینا کتب شریعتی وقتی ایش چه مقاعد و مالا خود به ده و هلی جنومی را تکهل کم ایش طاغوتم چونکه منیش چه نکریه منیش حکم بوي شریعتی نکریه اوی خود این خالي بل هندش رب العالمین ناف قرآن یه بودی و من لم بی ما انزل الله هر که حکمی بويش تنقل أبا اوی خود این نقول يا بس بحسي برئيسا نبس بحثی يا بس بحسي وأبا كار بدسا و من من اوه عربية ودناف اصول دا اشارة زبط بو چيه؟ الفاضل چيه؟ الفاضل عمومة هما فد قريد هر كساكي هر كساكي هبيد ما انزل الله اوش چيه؟ اوش عمومة يعني تبتو حكمي بهمه چه بكي؟ همه بشريعتي بكي بهنده اوه ام بين النوكا ناف هنده كسالاتي دا كرن كهنده كسا چه بكن؟ هنده كسا كافر كن بجم الله اوه حكمي بشريعتي ناكت و اب چند شتي حكمي بشريعتي ناكت هر چو بحثي خوناكت؟ و گلک ادخلتن تباع همو اتباع الهوایا همو دیفچون هوای نفسیه همو كسكي واجب سر همو كسكي حكمي في شريعتي بكتو في قرآن بكتو في سنة بكتو في إسلام بكت أما رب العالمين إنا آخره هر ايكي دي بيشي بنوبي هر ايكي أوشت رب العالمين سر في واجب كري وسر في كريا ايك الحق و ايك الواجبات تبيا حكمي بكت يخلي لابدت همو چيا همو يقول أحكار أم نبجين كافره وكي أود بيجن أم نا بيجن كافرة وكي أود بيجن بيجن والله فلان كاس كافرة چونكي حكمي بشريعتي ناكر چونكي حكم دانان بكفره وكافر كرنا خلقي ويابصاناينية وقت برهندش عبد الله بن عباس رازي من أخبره بيت وقته أف آياتا بتايبتي هاتي تفسير كرن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وتي إشيار بن خلتينا جهن أبي خلت في آياتي بجهي دعالمة شليكت دعالمة كافر كت و یکی بیتن کی داخل کی کافر کرد و تیوی اولی او خوش کافر کرد پیش همان تیوی خو کافر کرد بشنی خلکی کافر کرد اما خو خب کافر نکرد بس خلکی دا کافر کرد به هندی عبدالله بن عباسی راز آخود خدا بیدی گوتی هو کفر دون کفرین یگوتی او او کفره، او نیه او مروید اسلام داد بته داری اما بر ویدایه آن روایت کودیهات عبدالله بن عباسی گوتی شیار بخلتی نگهند او او کفر نیه او معروف که مروید ناف اسلام داد شهد کرد البته داره اوه دی عقیده و بیر بارت وی کسی او حکمی نکد چون که هکر تو به آیت و من لم یحکم ما انزل الله فاولئک هم الكافرون تو ایک چته شریعتی تو زانی و تو جی نکی ایک واجبات تو جی نکی ایک چته حرام تو خلی نده باش تو بکی و تو بزانی حرامش تو دیچیت بنفی آیتی ده هم همو دیچیت بنفی آیته ده یه بودی هر کسی که حکم خونه بتلاری لالی خوده و لالی پیغمبری صلی الله علیه و سلم اوشت خوده این آخره که قرآن و سنت پیغمبری صلی الله علیه وسلم همو چنه همو کافرن عندما قلت همو کافرن بر هند عبدالله بن عباس اشیار بن خلت لنا جهن اب او کفر نیه أو أن قلت دل ناف دین الإسلام ده أبا تفصیل وانيا بلكي الناف ناف الناف جديدة ناف شاء ده کفره و ناف کفره سر إكيتا دانان ناف اما مصادم ناف دا اوه بو یعنی مروف واجب سرما سر همو کی؟ هر که نزانی حکمه میچیه حکمه خود بو بده و این الحکم الا لله هم مقابع حکم خود فجر انتبه بو رب العالمینی هم مقابع حکم خود فجر انتبه بو قرآن بو سنت پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكسي المش نابد خود بن پاوت داره ناف همو مسئله كده چند معظم بيد يعني چند كچك بيد همو واجب ام حكم خود فجر انتبه بو قرآن و سنته چی گوه من نفجر انتبه بو قرآن و سنته هم هنگی هم سر خطر خود دلك معظم باب قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك رب العالمین بشته پیغمبری صلی الله علیه و سلم و بشته ما ایمان دارش ای محمد صلی الله علیه و سلم ای ایمان دار سحکه سحکه واکسا عجایب گتی به پیش واکسه و اوه یزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك او بخود بيجن یعنی درو زعم یعنی بحثی درویه يعني یعنی الدرود بيجن ما إيمانا إنا أي محمد صلى الله عليه وسلم بويتشتي أبي ما بوتا إنا أخاري أبي بوتا هاتي أخاري اوشت گوتات یا خواهی بجمه ایمان اینه اوه رب العالمین بحثی منافق آیا دروب دفت گوتی ما ایمان اینه اما دل دا ایمان و باوری نبو بلند خودت بجید یا محمد صلی الله علیه وسلم عجل دیتی با پیش حالی واکسانه چند جریئن نزانن و یتغافلن که رب العالمین زانید علیم بما فی صدور زاین ناف چن ناف دلاده زمان او بجمه ایمان اینه ویش دیگه بوده اینه خاله محمد صلی الله علیه وسلم اما دل دا چه نکریه؟ دل دا ایمان نه اینه هر وكي رب العالمين سورة البقرة داد بجيت ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يعني يقولون بألسنتهم وما هم بمؤمنين بقلوبهم يعني بزمان بيجن ما إيمانا إناي أما دل داد چه باوري إيمانيا وما أنزل من قبلك وتبيجن ما إيمانا بويتشتش إنا أبي بو بيشي تبيغنبالت بيشي تشاتي أخاره كأو كتاب أو وحي أو رب العالمين وبيغنبالت بيشي إنا أخاره وطبعا أبش ركنا كيشيه ركنك إيمانيا يعني. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت أفنا ذين شبكان إيه يريدون إرادة يعني حسكرنا إرادة حسكرنا وإن يتخبيني كرابي شو لك بكي أن يتحاكموا إلى الطاغوت أفا راد بن حكم يخد بنا لك الطاغوت إرادة نافع آتدا كل حكم خالف الكتاب والسنة هر حكمك مخالف قرآن والسنة بجنة چه؟ بجنه طاغوت هر که مخالف و والسنة بيت همات بجنه طاغوت نخو كلمة طاغوت ونیا که طغیانیاتی و طغیانش چیه؟ زیده و هر چشتکی هبید که مخالف بید گل قرآن و سنت همید بجنه چه؟ همید بجنه طاغوت مروفک بید بالعكس قرآن و سنت بچیتو حکمی وی قرآن و سنت نکتو و دی شریعت قرآن و سنت نچید هبید بجنه چه؟ هبید بجنه طاغوت شیطان چیه؟ طاغوته شیطان طاغوته بو چونکی مخالف قرآن و سنته او هر کسی که دیشه او اجا اوام روانه اوام روان منافق راد بن چکن یریدون ان یتحاکمو الى طاغوتی. یعنی حسکن حکم خو نبنا في قرآن قرآن سنته. حکم خو بنا لالي كي بنا لالي وی موامر وفا مخالف قرآن والسنة جا قانونك ياساك شريعتك دولتك هر جاي كابيت بيش والله من اوه پیخوشتره القرآنه اوه پیخوشتره سنت پیانبری صلی الله علیه وسلم و اوه بس یه چی گوتی؟ یه گوتی یوریدونه یعنی هنها چن ببنیش بس دل دا چیه؟ دل دا حس کن ببنه بیره دل دا حس کن همو گاوه کی حکمی سرواب کرد؟ و کی فتوه بود داد؟ و کی رابط رین ما واب کرد؟ الطاغوت او کسی مخالف قرآن و سنت بید وكنو كناف بسرمان اجدا كتمرو وكتين حس كان نوكا بسلمان حكمي نكن الوا دولة بسلمان حس كان مش فلا بلا بم أبيب كان بینه خوشه بيناخوش كا بسلمان بيناخوش بسلمان سر كبن بيناخوش بسلمان قوات كبن بيخوش جيو فلا و وكافر او سر بسلمان سر كبن او بسلمان بشكينا هر وقت مزگینیک بوهات که گوته بسلمان فلان جی سر کفتین دجمه و یه شکستین به نخوشه وی روژه دلواتان بیتو وی عاجزن هر وقت زان نشونیا دجمنت بسمانای سر کفتین و ازیتا بسمانای وی روژه بکیفن و عیده و و کیف و اوه اوه مروونه اوه دل دا چد کن یوریدون ان یتحاکمو الى طاغوتی یا حس کن حکم خوب بنفلالی که بنفلالی بی کسی وی حکمی او مخالف قرآن و سنت مخالف شریعتی وقد امروا ان يكفروا به ورب العالمين امر ما يكري ام كفرينيه بچ بكين كفرينيه بطاغوتي بكين هر اشتكي مخالف القران والسنه بيجن افا خلت وام خلبري كين وكفر وشركه فمن يكفر بالطاغوتي ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى يا رب العالمين إيه دو بيشتما بيشتما قرآن ده أمر ينقوي كري شكا كفر بطاغوتي بكن يعني أو جت مخالف وسنة والسنة مش أفهمه كفرة هر كسك يا بي نكاي أي نمري نمري تو ترسل دليدا نمري من بيشما او جی آن فلا آن ازدی آن هر دینه که دی هبید که یه شرکی و کفری بتوان نمیشه آن نبینه بجمه مشرکه نبینه بجمه اون فکرانه زبوبت گویش تک هبید چون یه هنده رب العالمین چه گوتی هر چتکه هر دینه که مخالف قرآن و سنت بید یه مخالف شریعت پیغمبر بی الله اسم و همو چیه همو کفر حتی مروف کفرینیه پینکت و خلی برینکت چه لنوش هنوی تا ایمان دار فمن یکفر بالطاغوتی ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقه هنگی مروی درس خوی بیو ولی سه درس و گرتی به هاتی سر رکا حق و سر اسلام حق وقد امروا ان يكفروا به بل هند رب العالمين ما امر واي كليكو افا تشكن كفرينيه بطاغوتي بكن نجن دي طاغوتي بشنو حكم يخو بنفلاري طاغوتي ويريد الشيطان شيطان تشدفت أن يضلهم شيطان المدفت مضادك ضاد يعني مديكك الحقيقة وما بس سرك جهنمه ضلالا بعيدا وباش ما شريتك باش مدیر کرد به هنده شیطان چجارا اب گناه تنه مروف رازینیه به هل گناه حکتب کرد بس دیوش دهید ایک آدیش بوده خوش کرد دیوه دهید بوده ایک آدیش خوش کرد دیوه دهید بوده ایک آدیش خوش کرد چجارا رازینیه بس گناه حکت سربت قد خب، چجارا و هم همو زانی حتی تو گناه که مروفی گل گناه کرد تدید ده گناه دیش فکر را ادوه ریکی مروفتیش بوده و بیست دیش یه ریکه و هکم مروف توبه نکرد بو مروفی درکت چه لکرین؟ درکت وکی نبسید بشتنه ولا کرم که ولا جو و من خوش کرین و هر هو شیطان چه دوید و یورید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا شیطان دوید و نیا روی دیر کد باش الچه الحقیه و راستیه و خاصتا في مسئله ده و نیا دوی مسئله هویا مهم ده که تو حکم خوب بو خده و پیغمبری بیس الله علیه وسلم و عملی قرآن و سنت بکی ایره دا شیطان ونیا وید تو وی دینکی نکی و حتی تو سه بیسه که حال بسرماناش شیطان یه شیعه بسرمانت گلک الوهنده ده اصلا بجمت همه اما گلک الوهنده شیعه همه بسرمان ماصرین دلیل اوه بجین امزان این بس ام چی ناکن؟ ام عملی پی ناکن اره اول امزان این اوه حلاله اوه حرامه خلاص ده با رب العالمینش چل مدوید؟ عمل هو وشيطان زاني إبليس زاني رب العالمين چيه رب و إله حقه أو همو ونيا شيطانش أف إيمانه هاي أف باريه هاي فهند يقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين قال ربي إيه قال ربي أنظرني وتي ترب مني تفن بيني هزاني أفشته همو بس چه فايدة بيكر چه فايدة بيناكر بوتشنجي چنكي چنكر إلا إبليس أبا واستكبره عمل نکر و خو خب معاظان کرد اینا بو سبب بو هنده سبب وی بو کافر فكان من الكافرين یعنی یعنی وكان من الكافرين رب العالمین گوته بو ایکل که ایکل وامر وید کافر جا همیش ونیا اوش رکا شیطانیه ایکل واره که حس کرد وره که را مروی کرد باش دیر کرد الحقیه یا وره که که بیچ بیچه بیچ بیچه مروف دیرا چو دی مروی تیشی چه او رکت او او چو اثره و کان من الكافرين که کفره به هنده خدا کتابش اوه اینو دیره یه گوتی تو حکمی حكم خو نبا لا رب العالمين ونبا لا سنة پیغمبر صلى الله عليه وسلم وعملي بينكي الحموج دا يقولي أفريكا كالشيطان بيش بيش إيماناتا شهد كد التكيم كد ويتبرف كفريت بد خوشيار با ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا بهنده تفيا مروف خود دل خوش دا چنكد شوش دا دل خوش دا نداند حكم غير رب العالمين رب العالمين چطره چونك اوانا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت بس دل خدا بو وحسكر بو كحكم خب لالي طاغوتي ولالي غير قرآن وسنته إن رب العالمين چه اف هف حكم واف نافه هي مازن هات دانا سروانا سروا كسانا ملوف خون ناف دل خوش دا قال رب العالمين آياتك ويداد بجيت فلا وربك لا يؤمنون بجيت از ربك كما ای محمد صلی الله و وسلم سيندير خیلی رب العالمين بخود خينيد بجد إيمان وكامل نابدو نامن ایمان دار درست حتى يحكموك فيما شجر بينهم حتى تنكنا حكم وحكم يخود بينا فی فيما شجر بينهم يعني او خلافت ما بين وادا هر شتك خلاف تا چه بود تنازان حکم بيچه یا به لالي که لالی خده لالی پیغمبر صلى الله عليه وسلم لالی قرآن لالی سنت پیغمبر صلی الله و سلم فما لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت بشتي هنجيش تبيا وقت تحكم خده ويا پیغمبر زان صلى الله عليه وسلم خد دل خوش دا توی رازی نرازي نبي و بيدل جران نبي و يسلمو تسلیما و تبيا رابن چه بکنیش عملیش تبيا دل دا توی رازي بي و رابا رابی كيش بکنیش رابا عمليش عملیش بکن وقوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون طبعا بجد أبا هيكل صفات منافقة بون وقت قود بمنافقة ورق خرابينك العردي ده فساد دون مع فسادتين فسادك هيا حسي وفسادك هيا معنوي فساد حسي أو هيك رابط خرابيت عردي ده بك مال خلقي خراب آه، ريكت خلقي خرابك أزيتا خلقي ده هر نوع أزيتك هبيت شتيك ما بدا سر خلکی و وازيرا خلقي بدات بين بيس ونيا براغب كت الفي جی آی آگری هر كت بزا كادي بشتا خلقي ودا خلق ببيت ازيدان هر خرابیه که هبید اوه همو چیه؟ همو فساد حسیه یه هایی ونیا ده جا کاده مسجله که چیه دنگی بر بلند کرد بز از یه داخل کی بدد همو فساد نافعل دیده و یه هایی چطور فسادت کرد و فساد دویه خرابتره دیوه که فساد که معنویه دهت را به دنیا عقیدت خراب نفخه کی بالا بکت فکر شیطانی ده نفخه کی دبلا بکت فکر و ونیا ملحد و کافر و شیعه ده نفخه کی دبلا بکت دیوانه اوه افسادت گلک گلک خرابتره و ماستره الکه اللي بي كاسي چی بشي طريقة خلكي خراب كر أبي خاني خلكي خراب کرد؟ كر أبي أزيادة خلكي در هنم عازيادة هنده وهند أفساد با من و و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارضی، منافقا چه فساد کرد یا معظم نفعه دیره نفاق بلاوت کرد نفعه دیره و عالم صاد کرده و سر ایمانه یه اما فساد همه ماصل اوه بر هنده هر کسی که امرو دید یراد بید شو لكيت كات كمخالف بيت قرآنی مخالف بيت السنة يا ربي فكرك إنه كبلافت كات والله عذاب نیه والله نزاتشنية والله و وني هزار أو قرآن آيات القرآن بياتين وحديث صحيحة بيعنبرياتين صلى الله عليه وسلم إجماع الصحابة وبصمان سره یاد بید اینکاریه ليت كات هذا همو چيه؟ همو فسادت عديدة هم فسادوي جلك جلك ماستر الفسادوي كسي أبي خانية كت بقينيت فسادوی کسی اوه ریکه که خراب کرد فسادوی کسی اوه مستشفه که خراب کرد بو چون که اوه چه خلقی خراب کرد اوه عقیده و دین خلقی خراب کرد و عقیده و دین دین خلقی تو خراب کرد گله گلک معاصره تو خانه که خراب کرد گله گلک معاصره تو ریکه که خراب کرد بر هند رب العالمین چی گوته مشرکه گوته جعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن بالله و واليوم الآخری گوته خالان گوه را گلی مشرکه و گلی کافره که هنگ یه خانه و خانه و یه خوب کعبه و هایدنو و سرو برای کعبه کنو و پاکش کنو خالان گوره اف شولتنگو و کی وا کسانه او ایمان تینید خدا و پیغمبری و رجا دیمایی که خط وکی اگینه ایمان اینان خدا و پیغمبری صلی الله علیه و سلم مرو وکی ایمان خدا و پیغمبر اینای مرو وکیش بس یه کعبه پاکش کرد اما ایمان نیه کی باش داره ایمان اینای یعنی چه خیر تدانیه او شول کرناویش چون اینو تقبل کردن چونکی چی چونکی ایمان نیه برای در رب العالمین گوتا مشرک بوده چجا خو حساب نکن بجم الله هم لیه هم ایمان داره چهترین هم پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم و صحابه چهترین چونکی همه خوب که و هایدن مالا خوده و کعبه و همه خانه و خانه دین و کسا و تینه مالا خوده و تینه حجه بوده چجا وکی اکنینه جوش چجا وکی اکنینه او مروفید ناف خلکی دا عقیده کو بیرو بوالت خراب بلاوت کن و او فساد حسی بلاوت کن یعنی خرابیت ناف خلکی دا بلاوت کن او عقیده که خراب و بیرو بوالت خراب ناف خلکی دا بلاوت کن گناحوی گلک گلک ماسره و گلک گلک خرابتر دي چونك هذا همو شيطانا ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا هذا همو شيطان حس كان بما تشريف كان مدی کن سروی حقی او خوده این آخره هر یک پره که که طبعا کس ناید بیشتر تو اوه باش بزانین و اما همو تو اوه باش بزانین کس ناید بیشتر من از هاتیم از داعی جهنم ما از هاتیم بلین قبده ما جهنمه کس ناید بیشتر من گوه از نینه شیطانی ما و از هاتیم هم گوبین مسر با شیطانی کس میانا بجید همو دهن بیشتر از هاتیم از بلین قبده ما بحشته از هاتیم از رکا حق بونگود بیشتر همو ویناویته بس رب العالمين قرآن يدامه و يدامه وعقلش يدامه ويقول يما أفريك حقا تو دي بهرا تشو لب كسي نبي تشو لب چمرو هر كسي كيب هر ناوكي بيت بيشتا والله أس فلانم أس فلانم أس نظار چما چو ناوا قبيل لك چو ناوا بيسرنا تو بس عايده ما اتبعو اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم دي بهرا أولادي كيبون قاتي دادی رب العالمین او یا حق و یا راسته دی همو ضلالت فماذا بعد الحق الا ضلالو يدي همو نه، همو ضلالت ایک نکو ما بینت در على اساس مرو که والله ما بوتها اوه هنده عالم و سر بی عالم انزا سر چه بی از نکه ام بیجم از قرآن تفسیر تفسیر و او کسی في آخفنید بجید کس وی في ضالتر عدیده هل في آخرت بجي تفسيره كده بتليدم كسي أو تفسيره ندا وهمت بيني إشناف جا دونيا ناف انترنت اوید بلاون کس وی کسی دالتر نیه و او مروی پیچه که عقلی شبید و عقلی ویش درست بید عقلی که وی عقلی که درست بید و عقلی خوب داده شده دزانی دنیا که اف مروی خلطه بس اندکا نه دین و ایمان لانی ما و نه عقلش لانی ما ها دبش داره ولا گلگ جوان تاوید اوی حق راست و فکر خونه کرد زرا خونه کرد باشه آیه اول مخالف آیت قرآن بجید یه مخالف حدیث پیغمبری بجید صلی الله علیه و سلم یه مخالف صحابت پیغمبری بجید صلی الله علیه و سلم یعنی عقلی وی مروره قبیل کرد بجید الله اف مروره مروره که هاتی هم هیکلی وی و هر شکلی وی یه مخالفت گل هم موی دین اسلام اما خود بومد قرآن و سنت داینه و ایمان وی و ناف دل ویش ده همو یه مخالفت گل قرآن و سنت دا و بشتینگه بجید الله وی باشه و وی حقه نه اوه همو گفت چه تدانیه؟ چو باشی تدانیه همو گفت اوان اونیه بالترین کسر عادی اجا اوان رب العالم بشت و ایده قیل لهم لا تفسیدو فی الارضی وقتی ایل بشت ورا و چه تو براوت که عادی ده؟ و چه تو براوت که عادی تعالم همو تیشی شکر ادناف دونه وادا قالو اینما نحن مصلحونه دی چه بجن؟ بجن الله امر بید باشین اما هاتون باشير که اما هاتون عالم الفساده بین نسر چه؟ سر اصلاح باشیه و وکی دیش کسل و فاسدتر نیه و مفسدتر نیه او همه خرابتن و بل عالمش دنه ریکا و همه خرابتن. بل هند رب العالمینش بما اوه گوتی و خدا نکتبش اوه گوتی دبزانین هر کسی که بیشت از حقیه بودت بیجم و راستیه بودت بیجم شرنیه او حقیه و راستیه بیجید یه هی چیه؟ یه هی مفسده و وکی دیش بیجد از شما از مصلحم و از اصلاحه باشید کرد وقوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وفي آيات وديش رب نکن بجيت خرابية نكن الناف عديدة فساد وخرابية عديدة بلافنكن بعد إصلاحها بشتي هاتيا تشيكرن وهاتيا أوفاكرن باشية بشتي عرض هاتيا أوفاكرن پیغمبره و با پیام عبد خدا و پیغمبر هناتین و کتاب عبد رب العالمین عثمان هناتین خاله اول عد همو وانه پیچه به هات اصلاح کردن و هات درس کردن جامعه میشه شیار بن پشتی و هنده فساد نکنن خود پیغمبر در دعات پیش بید به اصلاح ببید قانون هنارتین ناف و کتابانه دوید و پیغمبر به بهون دا اصلاح و باشی ناف عدید بلاغه ببید جا شیار بن هر شده که مخالفی وانه بید همو چیه؟ همو فساد و خرابیه چو جارا باشی و اصلاح ناف شده که که مخالف بید مخالف بيت قال قرآن والسنة قال مي وحي أبا خده وبيغمبر إنا أخاره صلى الله عليه وسلم بل هند خدانا كتابش أفيت إنا إرادة ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها دابزاني بس أوات قرآن والسنة دا أو چيا أو إصلاح أو باشية وحقية ودرستية يادي همو چيا يادي همو خرابية وفسادة يادي جهيك هر ناوكي بيت والله متاتي من يجنو ميرا وكي يكلب كين حقية وابدينه حمافي جنب دينه و سر چه اساس ده مافیا جنراته مخالفه قرآن و سنت بکد اوه همو چنه همو ولا تفسدو في الأرض بعد إصلاحها اوه همو يتين او إصلاح رب العالمين كري يرى من چلت کن؟ يرى من خراب و فساد بلغت کن وقوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون رب العالمين بجي شوف دين دي حكم جاهلية چند و دیرون چن بخو حکم جاهلیت طلب کن و داخازه بکن يعني وقال رازيين بحكم شريعتي وقال رازيين بقرآنه وقال رازيين بسنته هم ده ربن دي شيشن والله بابا بو بو بو بيدت ماري وكريا همش دو كينا وتو الزانش اوش تبو بو بيدتان وككريا او او عرف او عادته تدبيجي كبو بو بيدت منه كري هي مخالفة قال چه مخالفة قال قرآن وسنته والله بهاري وكريا رب العالمين بيشت أفا حكم الجاهلية يبغونه بيشت بيشتي ما أفرنا هيو أف دينه هي جوان ويا حرب وإنا أخوله سر هند رب بيشتي بيدي همه رابن دي چچن دي جاهليته چن أو شتي بينو كو شتي مخالف قرآن وسنته وبر إسلامه ما يبنيه وهات يمناه بسما يدعوه هندك بسما عملي بيت كان ومن أحسن من الله حكما يعني لا أحد أحسن من الله حكما كذا حكم ويلي يا خدي ترنيه وراسترنيه وعادلترنيه وبرحمتريشنيه هر حکمت، هر قانونت، هر عرفت که مخالف بید گل قرآن و سنته همو گوه ظلم و تعداییت ده و خرابیت ده و ومن احسن من الله حکما لقوم یوقنونه کسی حکم بید که چیتر نیه؟ یه خوده چیتر نیه یه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بس کیه یه بهنده زانید لقوم یوقنونه او کسی که کامل هی یقین و که کامل هبید او زانید که حکم خوده همه حق تره هما راسته را و بس حکم خود اصلاح کرد حکم دی همو چه کرد مخالف قرآن و سنته همو فساد و افسادت کرد همو خرابیت کرد او زانن اوه یقین هبید باوری هبید اما اوه باوری نبید باوری اکا کامل و ایمان او یاد پیت نبید چه بشید؟ بشید نوالا حکم قانون چه تره دیه خود پیانبر و اوه چه تره قرآنه و اوه چه تره سنت پیغمبر صلی و قرآن و سنت من یکی نادم بوی وقتی حاشا نه اوه آخفر را دیکن اما او کسی یقین و باوری هبید او زانید و من احسن من الله حکما زانید کسی حکم کسی یه خوده چیتر نیه و او جوابی کسی و یعنی یک ایک بشتتم صبح مرو بید که شک یاد دلیده هی و ایشا نفاق یاد دلیده هی و ایشا الحاد یاد دلیده هی بید بشتتم هی ولی سحکه وی آیته قرآن دا با او ظلم نیه با او تعدایی نیه یا الحدیث که صحیح پیغمبری صلی بدهید علیه با او ظلم نیه و تعدایی نیه تود جبوي هدى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون حكم كسل يا في عمبل صلى الله عليه وسلم قل الله مش معهم والله يعلم وأنتم لا تعلمون خدي زانيت وأم و وأفن ناف جيانا مدى ناف مدى هم تب في همو محاوله شکلی که افشتر سر مروفی نهید مروف نکویدد في موقفی داد تو هر یک افتیه داشت پشتی مده که بده در کفتی که او شتب سری تهاتی و او موقف تو کفتی دا او بوده گله گله خیرتر بود ویچتی او تداخواست کری ویج هباش بو من هنه کریه هباش بو اصلا ما فلان جی هباش بو اصلا گل فلان کسی نچیمه فلان سفره باز بو باز بو از فلان سیاره سیاره بون فلان طیاره سیاره بون که انگی مروف دیوار بجید پشتی مروفی چه دیار بو. رب العالمین بو مروی قدر خود دیار کرد هنگی دی بجی والله هباش بون اوه لنکریه یا اوه همو چیه؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون رب العالمين زانيد وأم نزانيد أو هم خده هم حق او هم راس ترى أو هما عادل ترى وهما رحم ترى يه مخالف بدقى القرآن والسنة همو قوه ونيا همو خرابي و آه ظلم وتعدي يدناف ويريد هاي وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به پیغمبر صلى الله عليه وسلم بجيت لا يؤمن أحدكم يعني إيمان أيك لنقوه كامل نية نمعنى إيمان دار نية نمعنى كافرة معنى هندي أو نية طبعا كي زانين من يأفى أهل السنة والجماعة هم يسر في رأيه كأف حديثة لا يؤمن أحدكم معنى او يعني یعنی کافره بس ايمانوية كامل کامل يا كامل کامل نیه و ده هی نقصات ايمانوية ده هی بو چونكي حدیثه که چد بجید بجید این لایتی بیا هوای نفساتا او چده خوش ببه همه آخف نتا و کریایتا موافق بن گل چه؟ قل قرآن و سنته و گل ویچتی او خدا و پیغمبر اینا خواهد سلام و ما همو بسرمانا همو اجتماع موافقت قل قرآن و سنته نف و پیغمبرش چی گویی صلی الله علیه و سلم یه گویی هر کسی که اهل توحید بید که خو زیناش کرد بید که خود دزیش کرد بید و سر و گناه بید و توبش نکرد بید مادام اهل توحیده و شرک نیا شرک لاری نیا یه گویی رب العالمین دچرای کرد دیمایی کوی هر شر به هر شده با هک اوانم لا یؤمنو معنی او بید یعنی ایمان دار یعنی یعنی تبي هذا همو نشنب كده تبي بحشده توی حتی حتی حتی جهنم اما نه حديثه ده وقال حديث وقال آيات رب العالمين يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما كوم كي لمعنى في حديث ديارك لا يؤمن أحدكم يعني إيمان أيك لنقويا چنيا يكامل نيا يكامل نيا أما دي ونيا خوارج معتزلة بجن دي في حديثة أو بجن إيمانك هنيا بهند بجن هل كسك جناح معظم كدو كبائر كده حتى جهنم لجهنم لبيت ومرجئة شد بيجن أو بالعكس وانا بجد هر كسي كي إيمان هبيت چند كبائي راش بكت إيمانوية كاملة قد شو إيمانوية نبيت شو كيم نبيت يعني دو دو رخن رخه كي باشي أساس كري و كيش باشي چه كري باشي تند كري وأهل السنة يوسط ما بين هر دو كده أهل السنة وسط ما بين هر دو كده كتشت بيجن بيجن اف آيات قال آيات دي اف حديثات قال حديثات بيعنبالي صلى الله عليه وسلم قال آيات القرآن هماتي جو بين الجمع كرن لا يؤمن أحدكم يعني یعنی إيمان ايك نقوى كامل نية إيمانوي نقصو كيماتيات ده هاي إلا يتبيا هوايا نفساتا أو جشتا تخوش ببيت تبيا همي دي كي بي دي بيش تبيا أبي خده وبيغمبر إنا خالص الله عليه وسلم أو جشتا خده وبيغمبر إنا خالص الله عليه وسلم دونه قرآن أو قرآن و سنت و حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم و ایرج داد دلیل سرند دیوانیتی و مروف همو چتکی دی چه بچید دی قرآن و سنت چی؟ هم چتکی دی قرآن و سنت چی؟ ناف او چت عایده دلی بیت و عقیده بیت و با بیر باور بیت و دی قرآن و سنت چی؟ نه ولی عقیده من سلفیه و منهج من نزا فلان اخوانیه و نزا طریقه من نزا صوفیه و نزا چیه و چیه و نیه و همه مزاراتا و دیکل کرنه و نیه و چو, چو دینیه و چو دینیه پیغمبر بجی الله و سم لا یومینو احدکم حتی یکون هواه تبعا لما بیه جیت ایمان آنگو کامل نبید حتی تو هموش که دید چه نچی؟ دیمه نچی و تو خدا و پیغمبر اینه خالص الله سم هنگی اول حق بیا راسته هامرو چیت من یا هر ایکی اشتکی ده بگرید یه اهل البدع اشتکی بخو بینید و یه فلانی اشتکی بینید اهل السنه بخو اشتکی بگرید هذا رب العالمين مش افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض مش امامانيه ديني ده لا بتون ده بجري وهندك ايش مش تاخد كي كفرينيه بيبكي ودخلوا في السلم كافة بهمو بين الناف كده همو بين الناف دين الاسلام ده هندي ده چره هن بين ايمان دارت حق و ايمانك كامل مهبيد وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة شعبي تابعية رحمة خدا لبيت بجد ما بين مروفك منافق وما بين ايك الجيا نخوشي تشيبو اللي كفنك تشيبو ما بين هردو كدا فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم أبيجي قلت أمدتين محكمة أخو بيننا اللي بيعنبري صلى الله عليه وسلم ده بوما بكت كيل ما حقه وكشيه خلته عرف أنه لا يأخذ الرشوة بو أبي جي قوتي دي حكمي بين لولي پیغمبر صلى الله عليه وسلم چونك جي قوتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم رشوة والناغري يعني یعنی چون مالك اشتكي والناغري مقابل هنده دمرو في ظالم كتا مظلوم ومظلوم بكتا ظالم وحق مظلوم من ظالمي والناغري قوتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم رشوة والناغري بهند جي قوتي عمده حكمي بين لولي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود همه منافق لو خورا سر و دوتی از چه از ایمان دارم دوتی نه والله هم ده حکم خوبه لالی حاکمتون گو عالمتون گو یعنی او عالم و حاکمت ما چه نه طاغوتن چه شکل دانیه حاکم و ید فلا و همو او جماعت مشرک و کافر همو چه نه همو طاغوتن لعلمه انهم ياخذون الرشوه بوچو كي مروفي منافق زاني ونيا قلت و حاكمت و وچت كان يجيا رشوة وادقرن رشوه وادقرن وبيغمبري صلى الله عليه وسلم يقولي لعن الله الراشي والمرتشي يقولي خده لعنت أخوال هر دوغا كري رشوه رشوة و وأبي وادقريد هر دوغا لعنت الله يكرن فاتفق على ان ياتي كاهنا في جهينته هر دو که آخری وی منافقه و جی اتفاق کرد بوده ده حکمه خو بین لالی که کاهنه که خیب که که بید ونیا چطه غیبید بیجن و سحرات کن فتحاكم إليه فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك إنه جاء في آياتا رب العالمين إنا خاره وتا أي محمد صلى الله عليه وسلم تها هنده هيا عندك اوید أبد ما ایمان بتهي بس دف دل داشت درود ایمان نه اینا یه لیوی حکمی خوب بنا لوليك ده بحكمته جيت بجنواد حکمی خوب بنا لولي بيعمل صلى الله عليه بنا يرازين يبنا لوليك کاهن و کافره وكاهنا وكافرا وهذا چون در چه ده چون در ناف دین اسلام دو أبا کفره. هرچند هر سبب نزوله یا چیه؟ یا ضعیفه هر سب نزوله یا ضعیفه اما و نیه معناه ده اف معناه درس عن چه معناه ده درس عن نبي حكم يا كي بي ها بو طاغوت بي بغير قرآن والسنة بي وقيل نزلت في رجلين اختصما عندك ايش بجلنا اوايا هات يا خاله بدو مروفا كلي كهون وقت پیغمبر صلى الله عليه وسلم فقال احدهما نترافع الى النبي صلى الله عليه وسلم ايكي الواقتي هم دي حكم يخو بين لالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف هيك دي ودي نأم دي حكم أخو بين لالي كعب بن الأشرف كعب بن الأشرف مازنك جيابو هم رئيس بو وهم عالم واجب ثم ترافع إلى عمر بشتينجي هو اتفاكر كهدو حكم أخو الله لك لولي عمرك ويخطاب رازمين رازمين أخو فذكر له أحدهما القصة اینا ایکی دوا کسا که خوب بو امام عمر بودی چه گوته؟ گوته ام هر دو کلی کفتین و گوته من گوته برادر خو ام دچین حکم خو محکم خو بین اللي پیغمبر صلی الله عليه وسلم ودي شركات ما قشت بین بيننا اللي كه بين اللي بنو بن مازنه جیا فقال للذي لم يرضى برسول الله بجد اینا امام عمر راضي بنا گوته وی کسی أبي رازی نبی ام حکم پیغمبر صلی الله علیه و سلم عليه وسلم وتنا دي بين لالي موازنه جيا هكذلك وتوايا تأفافنا کرده و كرا وأخفناك فقال نعم چون أخفناك قالك مازنه تو نبی نبي حکم پیغمبر صلی الله سلم و سنت پیغمبر تو راضي بحكم جيا وتوايا تأفافنا كريا بله فضربه بالسيف فقتله إن إمام عمر راضی بن أخذ اللي بيتشريك کشت، أخمروا بو چونك أفا چیه؟ هوا کفره تو راضی نبید که راضی نبی حکم خدا و پیغمبری صلی الله علیه و سلم بجی ولادش ملای جیا و جی چیترم بسرمانه و حکم جیا چیترم قرآن و سنته اما کفر و چونه داره به هند میشه امام عمر راضی بنا خدا لی اف مروفه کشت اف اثرش یا ضعیفه من اف اثرش یا نزول و اوش یا چیه؟ اوش یا ضعیفه اما معنای دا مگوتی معنای دوانه درستن معنای دوا اثرانه و سبب نزولانه درستن چونکی نرازی بون اکی ناراضی بیتم خدا و پیامبری صلی الله علیه و سلم قرآن و سنته اف چون در ناف دین اسلام ده ول روایت کوی ده هادی طبعا بیش را ضعیفه بس دبزان من یاف روایت هم ضعیفا روایت کوی ده هاتی بجید چون لالی پیامبری صلی الله علیه و سلم اف دمرو و ابله کفتی دمرو فلی کفون لالی پیامبری صلی الله علیه و سلم اکی جیبو اکی شب بو اینا پیغمبری صلی الله علیه و سلم تا وقتی چون چون محکمه خبر یا لالی صلی الله علیه وسلم گوته پیغمبر صلی الله علیه وسلم گوته اف جیه ظلم ولیاتیه کرن و یه مظلومه و گوته بسرمانی او بسرمان کم نفاق لالی هبو منافق بو گوته تو ظالمی تیوه حقیبی بدهنه تا ظلم ولی جیه کرد این امرو فی منافقی نرازی بو بحکم پیغمبر صلی الله علیه وسلم و او حکم پیغمبری صلی الله علیه و بوده و فتوا پیغمبری بوده ناراضی بود و تو برنده بچین علی که بچین علی امام عمر راضی نخونه خونه بود وقتی چین علی امام عمر او قصه خود چرا که خوب بودی و به جیبوتی امام عمر بود حال مسئله ما هو و تو باید فندکریه گفت تو پیغمبری ناراضی بودی تو تعللی من بیشمن تو چت بیجی و پشتی پیغمبری بود حکم دای و بوده فتوا دارید. تو پشت دیگه تعلالیم بشه من حکم کدی بون بده و ته تو نه را بستم دست بده ایمه پشت امام عمر راضی بنا خدا چو شیره خو اینا هفت مروفه کشت و ته هر کسی که راضی نبید به حکم پیامبر صلی اللہ علیه وسلم سلم دیب چه راضی به شیری دیده راضی کرن و چو شکته دنیا شرعن افر حکم وایه شرعا او کسی راضی نبید بقرآنه راضی نبید بسنت پیغمبری صلی الله علیه وسلم هذا حکمه و اما ما گوتی اف سف نزوله همو چنه همو ضعیفا اوه گوتی ونیا بجن اوه ضعیف و ده مشکل اوه کادی چه بید ایرده بيش بادشتف اوي بي ولی امری چه كريا بي ولي امري اوه كشتنا چونكي اقامة الحدود راكرنا حد شرعي عايده كنا عايده مازنه بسرماننا عايده ولي بيوتي چونك امام عمر رازی بن آخده بيت اولا حکم فهنده زانی یا دویش بجید، بر تندیا و سر دینی وسر وی وی کلی کچب کرد، و فهنده بکرد، و فهنده بکرد، که رابید وی کسی بکجید ونیا او وی حدی سر وی کسی راب کرد که شرعا حدی وی و کسانا کسانه اوه راضی نبید اب خدا و راضی نبید حکم خدا و پیغمبری صلی اللہ علیه وسلم و چون در دینی دار، یه وی اول بکری بس اف اثره هم مچنه اف اثره همو ضعيفا اف اثره بتاد سبب سبب نزول في آياته همو ضعيفا والدمائي که طبعا أبوا سرما واجب وهو توحيد ما بكامل بيت أبيا توحيد ما هنجي ده كامل بيت وهنجي ما خلل وكيماتنا كبت الدين مدى وتوحيد مدى چیگا و ما هم بوین ای کلوا کسال همو مشکله که و همو چتکی هم دی قرآن و ودي سنت پیانبر بچین صلى الله علیه وسلم او ما پیچید بید چونکه خودت قرآن دا چید بجید بجید فتقوا الله ما استطعتم بجید تقوا خودت که و خودت ترسه و گناح خلی دیر که واجبات هم که هندی اینگو پیچه بید او دسته تا دانه بید و پیچه بینه تا دانه بید رب العالمینش مناغلید صلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین والحمد لله رب العالمين